iatros atechnos iatros en atechnos houtos aroostoe parakoluthon panton iatron legonton auton me kinginewein alla chronisein entai nosoe houtos monos efe autoe panta ta autu hetoi masai ten aurion gar uk huperbeesei tauta eipon pon upe hores meta chronon detina, tina anastas honoson pro elsen o chros kai molis bainon hode iatros sunante esas autoe haire f pos ekhusin hoi kato kakeinos eipen ere musi piontes totes lethes hudor pro oligu de ho thanatos kai ho haides deinos e peilun tus iatrus pantas hoti tus nosuntas uc eosin apothneisken kai kategraphon to pantas emelon de kai se grapsai alego prospeson autois kai duso pesas exomosamen autois me alethe iatron einaise, alla maten dieblethes. Hoti tus apaideutus, cae amatheis, cae compsologus iatrus, ho paron mythos steliteuei.